Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Mm-hmm сім добрага вечару сённяшняя прагулянка па мінску абяцае быць незвычайнай таму што там гісторык экскурсавод павел дюсікаў на просьбу павадзіць па сваім мінску вырашыў накіравацца на могілкі прывітанне павел ну куды як не на могілкі то ну, а, чам, а чаму раптам чаму для шпацру абраў менавіта мінскія некропалі ну па-першае глядзі зусім нядаўна было цэлых тры падзеі прысвечаныя могілках там нават чатыры таму што мы згадывалі забітых літаратараў 80годдзя быў Хэллоуін пасля быў дзень усіх святых а пасля былі дзяды нармалёвае завяршэнне гэтага да. так, да, і экскурсіі паколькі зараз па могілках не адбываецца то вось зараз узгадываем все гэта дыстанцыйна ў цёплых кватэрах як часто бываеш у такую такой вечаровай парою на могілках то ёсць вялікая ідэя зрабіць вечаровых экскурсій па могілках але вечаровы парой насамрэч бывае зрэдку там што ну я все-таки на могілкі часцей за ўсё прыхожу нешта побачыць запісаць восьось для гэтага трэба бачыць што записываць вось адносна днём я на не утульні дарэчы насамрэч калі бы вось ну, ідэя ёсць напрыклад зрабіць вечаровую такую экскурсію па могілках Як думаш ці наколькі она будзе запатрабаваная Мне падаецца што будзе ну пранамсі па першым часе там у хтосьці у когосьці была мара відаць на могілках ноч бываць ось это трэба з адміністрацыі знаць ну крыцікача гэта ідэя сядзіць магчыма рэалізуем ну але перед тым як накіруемся непасрэдна э, тваімі маршрутамі хацелася б ведаць ты нінчук у якім пакаленні хто першы з твайго роду да, пасел, сюды прыехалі з магілёўскай вобласці вучыцца в універсітэт другое пакаленне напон тады лічыцца другое так ну, не чакай так ты першае пакаленне ну яны атрымліваюцца не мінчукі а А ты такі ў мінску нарадзіўся правильно ну цяпер 62 тут уже як лічыць так акрамя могілак які твои любимыя месцы ў мінску Я люблю весь гістарычны цэнтр я чамусьці нават калі па горадзе гуляю заўжды тулюся да чым старэйшы домік ты мне ўтульні вось там я люблюся наш старэйшы гістарычна ці ты па фасадах ну часто часам же у нас есть такія будынкі которые э, фасад не адпавядае э, гістарычнай скажем праўдзе ну напэўна тады так и так вось таму что ну, мне дарагі все гэтыя камяніцы у нас на жаль большасць нават калі берем то все одно 19 стагоддзя причым нават конец вось я калі хожу там рэвалюцыйна інтэрнацыянальна карла маркса так я вось імкнуся гэтых маршрутаў атрымацца калі магчыма вось напрыклад ты сам праспект его абягаюць неяк чаму что там не так ну які менавіта участак ты бегаеш ну, весь вось за рэдкімі выключэнмі не то што я яго не люблю просто ну як гэта сказаць ёсць тыя каму вельмі падабаецца каго каму вельмі падабаецца горад сонца вось гэта канцэпцыя артура клінова гэта круто трэба дабудоўваць трэба развіваць вось недавно інтэрв'ю свет ты перачытаў а Вось у мяне пачынаецца дзікі плач ерэміі па захар'ёскай. Вось тут стаяла гэта, тут стаяла гэта, захавая пакажа зайдзі. Вось таму я неяк да мудэрну, да мудэрну, а пасля да касцёлу. Вось станеш так калі сцяны якогосьці касцёла, так падумаеш, што вось калі б ты там замер да там раз стагоддзя там пранесліся, ты стаіш вось касцёл стаіць не утрудна робіцца. Ну добра, тады выправляемся э, па тваім маршруце. Першым ім зазначыцца самыя старыя, наколькі я разумею мінскую могілкі, гэта кальварыя і вайсковыя куды ў першую чаргу накіруемся Ну самыя старыя кальварыйскі адназначна То бок туды і накіруемся чаму менавіта туды ну, Чаму туды быў далёкі маёмая Та быў чэрвень 2004 года мне было 15 з пачаткам гадоў вось калі школьны настаўнік гісторыі Іван Іванович Сацукевіч вось параю мне павучыць горад у якім я жыву восьось я кіраваў на могілкі да і накіраваў не накіраваў вугле па сім горадзе але у тым ліку на могілкі яна вот памятаю як званю ім пытаўся дзе тыя могілкі знаходзяцца восьось і я прыехаў на кальвары і гэта было то было вельмі незвычайнае адчуванне таму што я Ну вось ты звыкся там жыць я жыў там вручу малінуцца сярод сучаснай архітэктуры там у цэнтры горада збольшага савецка а ты прыязджаеш такі пагорак там тады яшчэ вельмі шмат дрэваў росло зараз ужо мальчу лысая Вось стаіць касцёл стаяць камяні то ты нифига не ведаешь что за касцёл что за камяні ты не ведаешь польская мова ты нічога не ведаешь і ты так ходишь по всех гэтых маках у меня захаваліся до гэтага часу мои самые першы фотаздымки кальвары четверт года вось такой просто подару А шо гэта за мест меня наведаешь ну, неяк зачапіла ну, так нечакана для мяне самого мяне зачапіла менавіта кальвары хотя быў на вайсковых пасля на курапат ездзіў Вось і ну мне стало цікаво что гэта за месца я сабраў сяброў у И мы ездили на кальварию два лета, 5 и 6 года, мы ездили их, руками просто прибирали. Вот, ставили помники назад, там просили допомоги. Вось. А потом, калі я пачаў універсітэт, у нас на першым курсе было заданне там па краязнаўчай тэматыцы. Я пачаў сістэматызаваць усе тыя веды, якія ведаў пра кальвары, мне атрымаўся там рэферат на 20 сторонак. Вось. А потым паступова з гэтага рэферату на 20 сторонак у мяне пачала расці вось тое вялікае, што яно зараз ператварылася цяпер. Якая самая вялікая таямніца табе адкрылася менавіта на кульвары? Паколькі я вельмі люблю 19 стагоддзя там Мадам Мецкевіч Ігнат Дамейка Эміліяплятар і так далей вось тое вельмі ўзрадавала сцешвала мяне тое што мне падказалі што на кальвары пахавана пляменніца Адама Мецкевіча Марыя Я прыйшоў я сапраўды бачу гэты камень Зыгмунта Святціцкага і вось ягодная жонка Марія Зміцкевіча Свінціцка. Ты так стаіш і думаеш. Усе як далёка бегаць, да, там з аўтарам пана Тадэвыча, насамрэч вось на табе. Увогуле ну, там сапраўды пахавана шмат знакамітых беларусаў з цікавымі вельмі і непростымі гераічнымі лёсамі. Хто гэтыя людзі? Што за гераічныя лёсы? А, так калі ад брамы ісці, то пачынаем увогуле з о, аўтара каблін э, аўтара кальварыйскай брамы ежы кабылінскага а Вось чалавек, які стварыў першы прыватны музей, увогуле першы музей на тэрыторыі мінска яго біблія скарынуска была і статут быў у яго ў калекцыі. Гэта дом на плошчы свабоды 15 дарэчы захаваць там зараз музей мінска і музей mm, так. мастака савіцкага. Вось гэта была яго камяніца. там пахаваны Ян Балеслав Луцкевіч, гэта бацька Ян Антона Луцкевіч. Вось вось будзем святкаваць БНР бацька іх ляжыць там і ён пра пра дзед спевакаданчыка знутыкі. Вось на кальва Гевары пахаваны вацлаў ваноўскі бургамістр у часы другой сусветнай вайны а да гэтага часу чалавек які ствараў там загляне солнцу нашего конца выдавецтва пісаў беларускамоўны курс хіміі в універсітэце раз кажуць не машин ну, написать нормально написали <laughs> пачатку 20 года ну, вось ён азбуку для дзетак беларусаў выдаваў вось крыцікачу дзядзька на сабе калісьці атрымаў усё беларускае жыццё пецярбурга да рэвалюцыйнай пары ну, вось быў такі глебы і з такой цікавай сямейнай гісторыі ён сам злічаны з маёнтку лябётка вось вось у яго было яшчэ трое братоў а бацьку іх быў такі Леонард быў такі класічны такі ліцвінскі шляц распадаеш дару што перабаня так распадаеш нібы з імі з усімі знаёмы ну, ну як табе сказаць э, я прыйшоў аднойчы ў нацыянальны мастацкі музей сказаў у вас фонды па яну дамелю есть ёсць а вам навошта пакажыце мне маіх пакойнікаў <laughs> і дзяўчына ад мяне так драпанула ну, вось ну просто разумееш я ну з чав года там з чав года кожны год і не паразу і не па 10 Вось і ходзіш ну уже вітаеш да. вітаешся з нічын знову заносіш там на дзяды у гэтым годзе не атрымалася дуже гэта шу Вось тык вось бацька Леонард у яго было ён такі быў дзядзька такі прычым ну, вось падаецца класічны шляць будзе сядзець на сваім агародзе шаблі там яго пагада ну, Вось ён быў вельмі знакамітым вельмі багатым інжынерам Вось ён матаўся пасе расійскай імперы рабіў заказы яго было чацвёра сыноў ты просто уяўляеш што гэта конец 19 стагоддзя вось ён бацька садзіць сваіх чатырох сыноў за стол пачынае распадаць ім пра вялікую літу там прарэш паспалету пра канстытуцыю так далей а потым прыходзіць 20 стагоддзя самавызначэння у яго двое сыноў э, пойдуць і па ўсім жыцці будуць палякамі адзін сын тада саванаўска знакаміцеш імя ў літве ён будзе арнітолагам у літве ён каўнаскі зоапарк заснуе і там яму помніка магілы ўсё на свеце і вас лаванаўскі будзе вось наша адну з крывугольных фугураў міністра света бнр гэтых далей з аднаго стала чатыры браты выйшлі ў тры розныя стороны разышліся Вось яна гісторыя краіны вось у напрыкладзе адной сям'і прычым не шараговай сям'і з мазгамі сям'ёй за адукацыю зусім астатнім А як так сталася што ну, пахавання кальвары пачаліся 600 гадоў таму па некаторых звестках а афіцыйна кальвары толькі 200 гадоў ну, кальвары крышачку больш за 200 кальвары ну, там разумееш проста як лічыць 600 гадоў то паданню а Ну, гэта паданне што на пагорку па дарозе на ракаў была гара там крыжы стаер гэта далей базіта пацвердзе паданню Вось ёсць некалькі дакументаў пра дараванне гэтай зямлі туды-сюды але толькі ў 1745 годзе горадзе лідзе Вось адбыўся капітул ордэну кармеліту ну з'езд восьось і менскі канвент ордэну то біш аддзел Вось ён там попрасіў хацім заснаваць мемарыялу памяць пра пакут хрыста а там пагорак ну што такое кальвары да вулю спачатку ён калівары лысы шэр плеса гарада да? у место дзе быў укрыжаваны Христос гэта на старажытна-грэчаскай мове галова а на лацінскай гэта кальварыства Вось і яны заснавалі спачатку мемарыяльны комплекс там касцёла пабудавалі вось это былі кармеліты дарэчы кармелійскі касцёл сам стаяў у нас у ракускім прадмесце зараз яго на жальнем Вось а потым расійская імперыя прыйшла і загад што нельга хаваць на тэрыторыю горада і ўсе пахаванні ў выніку пераносся на кальвары это 1796 ось 1796 тэарэтычна лічаць пачаткам менэта кальвары як могілака і не не як мемарыяльнага комплексу там з рэдкімі пахаваннямі святаром монаха то бишь 221 вось у гэтым годзе споўнюся могілкам і э, самае старое пахаванне з тых якое захавалася нашча маладзейша на 1808 год ну, ты разумееш ты так шмат абраў э, для маршруту сёння аб'ектаў што мы мусім ісці далей <laughs> Ну ладно, давай я тоже просто так литерально тремя словами скажу. Э, сказал, что похована племенница Адама Мицкевича. На калевары похаваны Янка Лучына, гэта беларускамоўны паэт, які пасля паўстання Каліноска зноў адрадзіў традыцыю э, беларускай паэзію, тым ліку, друку. Вось, там пахаваны... Э, Яўген Кулік, мастак аўтар талону герба дзяржаўнага беларусі з 91 па 95 пагоне ну і сама апошні калі ўжо зусім коротенько прабегчыся то ў 2016 годзе там знайшоў спачын вечны апошні народны паэт беларусі нелгелевич Мы ну, зараз э, паціху будзем выправляцца бліжэй у цэнтр горада да плошчы перамогі. Э, наступны пункт у маршруце ў цябе вайсковыя могілкі. А там што? Могілкі таго што ну, гэта вайсковы з вайсковай могілкай мяне атрымалася так досыць дзіўна таму што а, у мяне ад іх калісьці пачыналася экскурсія якую дарэчы заўтра пайду вось я па вайсковых могілках по факту просто прабегаў Вось, тут, тут, тут, тут, і пайшлі далей на залатую горку. Я шчыра чакаў і меркаваў, што вось з'явіцца той тытан, які возьме на свае плечы вайсковыя могілкі, ды як там зажжот, я буду хадзіць яго вучыцца. Вось я прачакаў гады тры, тытаны не з'явілася, зразумеў, што трэба ўсё рабіць самому. Вось, нагрузіўся ўсімі кніжкамі, ўсё гэта вычытаў, прачытаў, папераправяраў. Ну вось, у выніку з гэта вайсковых мэйлак атрымалася асобная экскурсія, таксама такая вельмі своеасаблівая, чымсьці нават трагічная, таму што, ну там, 30-е гады гэта ёсць 30-е гады Вось, і ты калі на вайсковы мынкі патрапляеш яны вельмі двухпластавыя там што ёсць яны дарэвалюцыйныя да ваенны пасляваенны Вось і да рэвалюцыйна могілкі гэта там чыноўнікі гэта салдаты у тым ліку ахвяры і руска-японска вайны яшчэ нават ёсць там пахаванне часоў руска-турэцкай вайны 7778 так у 19 стагодзе ну, вось і царква гэта знакамітая царква храм помнік александру неўскаму Вось гэта была адзін бок медалю потым пачынаецца савецкая дзяржава і вось гэта вось вось прототып ці як гэта сказать нехта кажа что было такое нехта кажа что не было такое мне прынамсі падаецца падобна что подглядзелі что у паляку у кракаве ёсць вавілі нацыянальны некропалі подумалі что а чым мы горш давайте мы свой зробім ну, вось толькі не ў замку а на звычайных могілках ну вось на вось гэтых былых вайскоў чым на вайсковымі называецца там что там хавалі 119 все 119 каломенскі 120 серп сукі полк і 30 артылерыйская брыгада Вось пахаванні і там пачалі хаваць ужо чыноўнікам вось там пахаваны сілу тэхнатоўскі там александр чарвяков ляжыць іх знакаміта таямнічая смерці ці тое самазабойство ці тое забойства Вось там пахаваны аўтар і слоў і музыкі да гімну бСр Вось то біш ну-ка хто хто у нас там гэта нестар сакалоўскі і Клімкович Да і Клімкович Мхайсь прычым яны ніводы не дажыў Таму што гімн прынялі ў 55 калі не памыляюся ну, там, ну, там пам... нек там шмат было гэтых э, датаў з гэтым ну, ну карацікашы яны не дажылі вось каб вам сказалі што іх варыянт менавіта абралі Вось там пахаваны Паўлюк трус там пахаваны э, кузьма чорны чалавек які пакінуў ну, на пана самыя такія пранізлівы ўспаміны пра катаванні восьось як ён пісаў як яго там камеру з пацукамі ўганялі білі ключом по галаве там раўлі у вушы праз трубкі вось ён пісаў що гэта панамарынку пісаў гэту сітуацыю на восьось і нічога не падпісаў і выйшаў а памёр сам канцы войны у Мску уже пэўна. Вось э, пляменніцэнкі купала там пахаваная на гэтых могілках пісьмічы ёсцькі нейкі асаблівыя надмагілі выглядзе абсечаных дрэваў у чыных унікальнасць что гэта значыць дзесьці гэта ўжо была просто даніна традыцыі Вось дзесьці так што за традыцыя ну что, копировали на могиле. Приходишь, там помер у тебя, там, не дай бог, там далеки свои. Ты приходишь, о, мне такая на могиле подобается, давайте мы такое поставим, но вот не ведаешь про... Вот это характерно уже для 20-го столетия. А в 19-м столетии а, позначали так две речи. Первая, это могла быть раптонная смерть, ну, Галина, обсечена, угу. да? Раптонная смерть. Але есть еще, например, так такія сітуацыі калі чалавек быў апошнім нашчадкам старажытнага роду і вось было бачна што дрэва зусім галінамі псечным то біш на ім род перапыняўся і калі мы караткевіч узгадаем дзека паляванне караля стаха то што на магіле молата бы разбівалі родавы герб сімвал того што рок перасёкся і спыніў сваё існаванне ну, мы таксама зараз перапынемся і надоўга зробім паузу нумар для смс нагадаю 9705 у горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка что гуляем сегодня по мінску дакладней по мінскіх некрополях разам з гісторыкамі экскурсаводам павлом дюсекавым па кажуць мы тут э, па-за эфіром нас была тут такая размова кажуць что по помніках можна аднавіць гісторыю культуру праз некалькі эпох якім чынам акрамя таго што ёсць экскурсавод які ну, я разумею ён вывучыў гісторыі можа данесці яе іншым вось я адзін прыхожу на ту ж саму кальварыю прыходзіш ну і як я як я магу аднавіць па помніку гісторыю э, праз некалькі эпох ну ты можаш прачытаць імён тых людзей якія там пахаваны а потым даведацца хто гэтыя людзі што яны зрабілі а ты людзі якія прыходзяць цябе на экскурсіі шмат хто увогуле не ведае куды ідзе калі напрыклад прыводзіш на кальварыю абсалютная большасць ну, людзі там не бывалі но разумееш я усадваю сябе ў четверт годзе калі прыйшоў на гэты матк я пра іх нічога не ведаў я нават не ведаю што такое кальваря я разумею што тое што нават я там сядзеў сядзеў калупал купал калупаў ад клупоў вось гэта шмат я Вось, і гэта дазваляе зразумець месца там людзей якія там былі пахаваны мне каліста просто пакальвара было цікава збіраць абсалютна ўсё я хапаўся за кожную драбніцу не аднойчы на экскурсію прыйшла дзяўчына біолог якая кандыдацкую пісала па флоры фауне кальварыйскіх могілак і гэта было все она кажа А что ты здзіўляешься могілки гэта закрытая біялагічная зона ну по факту ж не контактуйся она абгароджаны там свае дрэва там свае жывёлы там свае расліны там пацукі все гэта ну, вось вось нават як можна даследаваць мой Ну мне все гэта было ціха ну, восьось наконт аднавіць э, я лічу что могілкі павінны быць турыстычным аб'ектам якія стары адназначна ну, вось таму что ну калі ты едзеш у Львоў ты ідзеш куды на ну, лачагогу Праўда ты едзеш у варшаву ты ідзеш на павонскі э, ну, ты едзеш у Маску ну конечно калі жаданне ты ідзеш там на новадзевіча так ну Ну вось, а калі ты прыязджаеш у место бы няма куды схадзіць это неправільна Вось ты павіннасці на кальвары новыя схоўваеце там на ўсходнія могілкі Нось ну, дарэчы хацем тады на ўсходні ўсходні нямецкі ўсе пазначаны ў пункце да, да. Як, як ты спалучаеш усходнія могілкі нямецкі з тобой такім сакрэтам сва што насамрэч усходнія могілкі для мяне это самая жесть Чому? Вось ну, ну яны калі 52 працяжнік 56 год заснавання іх засноўвалі як працяг вайсковых таму што там скончыліся месцы для пахавання Вось і з ім праблема у нас мне адначы просто бабуля неяк хадзіў не звяртаў увагу ну, неяк телепаешься телепаешься звыкла А мне бабуля такая падыходзіць у канцы экскурсіі так за добры 80 пытаецца павел а скажите калі ласка вось мы з вами былі на кальвары і на вайсковых могілках яны старыя ім там по 100 120 гадоў там пахаваны людзі пра якіх не ўсе заўжды ведаюць але там так чыста спакойна апрятна. <clears throat> А чаму мы прыйшлі на ўсходнія маёлкі? Тут пахаваны ўсе дзеячы, якіх усе памятаюць яшчэ, у гонар якіх у нас названы вуліцы, а тут прабачце куст на бурюломе прайсці немагчыма і хоць ты вплавь па гэтых на дрэвах лазы. Вось Я неяк насамрэч вярну ўвагу, што ўсходнія маёлкі ці тое запраектавалі, не думаючы, ці тое баяліся, што пакойнікаў будзе ў тры разы больш. А, там вельмі мала месца паміж магілмі. У самым прамысце там вузенькія сцяжынкі, якія зараслі травой, якія зараслі ўсялякім, ну не бур'янам, але ўсё адной на травой зарастаюць аб'ектыўна нехта э, сярод э, ну вось да сваіх э, памерлых ставіцца што абавязкова маю трэба абсадзіць туямі тое што туе разрасцецца на ўвесь праход і потым ніхто не пройдзе гэта уласна кажучы ўжо лірыка восьось і ну цяжка хадзіць там там у тебе група 30 чалавек сабралася і у цябе ўжо праблемы як проста прайсці пагася па гэта шэрага ну хтось даглядае магіл хтось на жаль нават у мемарыяльнай частцы уже не прыязджае да гэтых магіл восьось по-другое ну там цяжкавата ведаеш там калі у цябе вайсковы мы гэта яшчэ архітэктура калі у цябе кальвары то суцэльная архітэктура там а то бишь калі выйшлі на станцыі метро барысаўскі кра тракту вы адзін бок пайшлі там направо да гэта ўсходні мага але пайшлі на левы ў лес гэта ёсць уласна кажу нямецкі могілка гэта не былі заснаваны 41 годзе гэта быў некропаль часоў другой светнай вайны дзе немцы хавалі сваіх афіцэру і Ну, вось так ну, у асноўным салдатаў таксама там больш за 3000 пахаванню на вось у іх былі планы што вось калі вайна скончана зробя там гігантскі мемарыял там помнік загінулым героем там ва ўсходняй кампаніі вось туды афіцераў прывозілі хаваць нават з-пад самага сталінграда ну, вось атрымалася такая ведаеш аналогія таму што ну вось немцы перамаглі тут бы быў мемарыял там бы быў лес да там саветы перамаглі там у нас тут мемарыял а там могілкі ўсе нямецкі знеслі там так танкамі зараўнялі лес пасадзілі каб пра гэта ўсё забыў ну, вось гэта было самае любімае месца для ўсіх чорных археолагаў там у сороковой 50 60 50-х гэтых немцаў капалі просто ўшэнт вось ну, без мета... ніякіх металашукальнікаў Ну что там казаць калі на гэтых могілках быў пахаваны ганс вёлька это той самы нямецкі алімпійскі чэмпіён якога забілі каля хатыні за якога спалілі хаты і хтосьці ж раскапаў і хтосьці ж скраў гэты медаль і у кагосьці зараз у гэтую секунду дома ляжыць гэта алімпійскі медаль ганцамюлька А наколькі тэрыторыя зменшылася э, да сённяшняга дня у нямецкіх могілак? Ну іх крышачку забудавалі з таго боку, дзе вось кандыцыяналкі пабудавалі гэта грамады бізнес-цэнтр ну, вось і краму але гэта быў уже хвост могілак асноўна гэта вось тэрыторы таго леса дзе студэнты п'юць э, піва не толькі піву па сённяшні дзень там цікава то ж там э, ну падаецца прыйшоў у лес сказаў што гэта могілкі але там у Ну, захаваліся рвы якія немцы выкапалі а ўжо не паспелі пахаваць уже трэба было бегчы з мінска і вось гэта 6 рво яны па сённяшні дзень там вось загародкай такой пасярэдзіне ну ўсё па сённяшні дзень там ёсць вось ты прыходзіш і бачы гэта я разумею 70 гадоў прыйшло а яшчэ там італьянскі надмагільны помнічык правда без надпісаў ляжыць а яшчэ там захаваліся такія падмуркі цэгла там крыжа не драўляны стаяў над мураваным падмурку з гэтым мураваны падмурак разламаны ён валяецца па ўсім лесе а Што цікавага на яўрэйскіх могілках э, менавіта на сухой, Таму што ўсе пазначаныя і на сухой і на кірава, спачатку на сухую. Адзін з самых старых некропаляў, адзін з самых вялікіх, ну яны вось два старыя і вялікія там і там. Вось сумная такая гісторыя, таму што там у 50-х гады, калі ў чарговы раз наш горад перажываў перапланіроўку, Вось была такая пастанова, што ў вялікім горадзе мінску ён ж насамрэч ну, буйна вельмі разрастаўся, не хапае зялёных зонаў для адпачынку гараджан. І палічылі так, што э, калі ўзяць стары некропаль і папрыбіраць яго багільныя пліты і дрэва застануцца, трава застанецца, чым у власна кажучыні парк. Да? Ну, вось, а так у нас пазнікаюць татарскія габрэйскія могілкі і па сённяшні дзень на месцы габрэйскі могіл там стадыён. Вось, я навучыўся педагічным універсітэце, мы хадзілі на гэты стадыён, праз дарогу адну з камеры. Ты, ты ведаў, что, что это за стадион? там камяні нават з-пад зямлі тырчалі но мы ведалі што былі могілкі ну неяк ніхто я не капаў тады глыбока ну могілкі могілкі нават пешу сябрам схадзіў там на яку на камароўку там за камароўку габрыйскі цэнтр сказаў там вось камяні лежаць інскальда мы ведаем мы забярем дзякую вам вялікі Вось а потым там рабілі мемарыялы гэта разбіты вагмень знакаміты прысвечаны памяці гета і мацэвы гэтыя дарчыт ведаш як па-габрыйску называецца могілкі вось на, на ідышыня кіркут на вось кіркутам усе іх звалі і гэтыя мацэва над мае магільныя пліты вось их там пазбіралі ўсё ў одно месца там ляжаць ну, вось і там гэтыя пліты ў памяць пра гета туды ж вось вуліца сухая выходила, вот эта дорога смерти знакомитая. Там детей расстреливали, там их схованками гуляли. Там Хотя все. правда, что там э, не только э, были похованы не только же Хареминская гетто, или привозили туда на вот и э, из э, Европы людей? Конечно, гетто э, ж наш э, переправлялся, причем до шмат Габриэль, и амаль все замежники загинули, но куда ты пойдешь, ты ж мама нас ну не видишь. Ну, вось. Но про это и могилки самый страшный вспомин заховался, это когда нацисты вывозили туда детей и сказали, зараз мы будем с вами гулять у хованки, выховать. Все дети ховались, и на кого знаходили, на забивали, а кого не не знаходзілі яны маглі там уначы прыбегчы зноў да хаты чакаць наступнага пару Вось ну і гісторыя гэта нашумела вось пра 26 чалавек якія там на ну, ускраечку так там замураваліся і там 9 месяцаў ляжалі ў гэты вось як як сказать подвале так Вось чакаючы вызваленні выжылі там 13 чалавек з 26 ну, якраз такія тэмы э, такі далікатныя і балючыя тэмы э, многіх проста баяцца як ты з ім працуеш? бяру і працую вось ну для мяне напрыклад вось калі так казаць я куды паша не суе нос на вялікія мы да? вось я пакуль не магу забрацца сіламі сці на курапат там что курапаты там это ну, суцыяльны боль да такое вялікае вось а такія могілкі ведаеш у мяне ж калі група збіраецца ж ніколі не ведаю хто там да а потым там раз да тебе прыходит там руку ціс ну добрый дзень мы з ізраілю да там класна вы про нас распавядаеце вось я лічу что там А, трэба пра, пра ўсё казаць. Трэба, каб яно жыло, было ў памяці было актуальным. І тады уласна кажу усе гэтай смерці яны ну, хоць нейкай часткай не будуць дарма да людзі будуць памятаць пра халакост людзі пойдуць памятаць пра менскую габрыйскую культуру яна не сыдзе ў нябыт. Ну, дарэчы, наконт яшчэ могілак яўрэйскіх на Кірова. Што там адметнага, чым яны такія цікавыя? Ну, яны былі на тым месцы, дзе сёння стаіць стадыён Дынама, які там чарговы раз зараз перабудоўваць, мы шымзну дарэчы кусткі знойдуць. Вось, яго будавалі, адкрылі яго калі ў 34 годзе. Цанава знакамендаў усё гэта. Падтрымка Дынама і гісторыя, як падчас футбольнага матча там футбаліст проста пасярод полю старую магілу праваліўся. Ну, матч спынялі там магілу, засыпалі траву зверху сажалі і зноў працягвалі гуляць. Вось, і знакаміты менавіта гэта хальперан ехель хальперан там быў пахаваны калісьці быў у нас такі равін вельмі знакаміты ў 18 стагодзе які прывідам стаў гэтых могілах тому што зруйнавалі ягоны склеп з боку трэцю бальніц і кажется з тых часін вось гэта вось брама ўсходня она несчасліва да спартсменаў калі раней на буныя спа можа быць стадыён шчаслівым калі ён стаіць на могілках а калі я быў аўстрыі у ведні нас прывялі ў самы цэнтр горад там таксама стаіць прыгожы касцёл нам прям так сказалі вось брукаван под брукаванкай пахавання восьось э, наўрад ці можа быць шчаслівы як не можа быць шчаслівы там настаражоўцы гэты татры які ўсё ніяк не могуць адкрыць но ну, э, як сказаць я для сябе гэта напану вырашыў так мой безумоўна шкада і эта праблема што існеслі наўрад іх магчым аднавіць ну стэлу там трэба паставіць безумоўна да, мемарыяльна што стаяў такое месца вось але ты ўсё-кі ў чымсьці мусіш засяроджвацца на тым што у цябе шэсць кальвары вось хай там ні з аднаго камяня пылінка не ўпадзе правда Ці правда што былі яшчэ адны яўрэйскі могілкі на, на месцы дзе сёння э, сучасны комплекс БДУ на незалежнасць сучасны комплекс БДУ і казалі што яны ледь там не да дому ўраду даходзілі могілкі гатлёвы дом на нямізе таксама так і так ў раёне выжыда вакзала была нашага таксама на старых планах можна пабачыць можна ну, былі невялікія восьось асноўных могілак вось некропаляў было ватуду Чаковалі можна сказаць што мы ходзім амаль па суцэльным цельных ну, мо разумееш узглядзе мы с таб тобой окрэслі что кальвар это самые старые менскія могілкі до 1796 ну дагаты ж люди паміралі і цісці таксама хавалі і дзе хавалі большасці мы не ведаем зробім чарговую паузу пакуль жа слухачам нагадаю нумар для смс 9705 калі маеце пытанні на адрес павлу дюсекавым пішыце We had no way staying afloat We had to leave on a ferry boat Economic refugee On the run to Germany I had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. dust and dirt and the wrecking noise. Drills and hammers, diggers and picks. Mixing concrete, laying bricks. There's English, Irish, Scots, the lot. United Nations, what we've got. Brickies, chippies, every trade. German building, British mill. listen, hört uns still. There's plenty Deutschmarks here to earn. German tarts are wunderschön. Way I, way I, man. German beer is chemical free. Way I, way I, man. Germany's alright with me. Way I, way I, man. Sometimes I miss my river time. But you're my pretty Fraulein. Tonight we'll drink the old town dry, keep our spirit levels high. You're my pretty fawn, Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Sometimes I miss my river time. But you're my pretty fawn, Tonight we'll drink the old town dry. Keep my spirit levels high. мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадва, што незвычайную экскурсію па мінскіх могілках сёння ладзіць гісторыкі экскурсавод Павел Дюсікаў. Э, далей так разумеем, мы накіруемся на старажоўскія могілкі ці на старажоўку. Так можна сказаць, так разумею, чаму сюды. Ну працягваем тэму знесеных могілак старажоўскія былі самымі вялікімі старымі э, православнымі могілкамі. Давай, городу. я думаю, все-таки варта акрэсліць, э, магчыма, э, нехто сапраўды не разумее, дзе канкрэтна знаходзіцца. Ты можаш там ёсць яшчэ ты вот э, без конца блытаніна з братырскімі першай сусветнай вайны могілкамі. Ну, стражоўскія могілкі гэта могілка каля царквы Святой Равнаапостальнай Марыі Магдаліны і той з пагорак па другую бок вуліцы Стражоўскай, дзе зараз стаіць гасцініца Беларусь. Яна сама не на касцях, але на побач з касцямі стаіць. Вось іх знесці ў 60-80-х гады двума чэргамі. Вось, ну, такі зрабілі сквер, дзе зараз сабаку можна выгуляць да на чужых касцях Вось, гэта былі шыкоўныя праваслаўныя могілкі там хавалі чыноўнікам там хавалі вайскоўца багатых купцоў Вось там захавалася брама гэтых могілкіна з вось калі царкву абысці з непараднага ўвахода вось чорнага вось то там бачна гэтыя брамы вуліцы кісялёвыя карані сапраўдна старажоўскага та вуліцы кісялёва вось па якой везлі калісьці катафалкі з памерлымі ну, вось але знішчаць знясуць некаторыя пахаванні перанясуць як вось івана пулехава так перанясуць пахаванне на вайсковыя могілкі вось генералы ў нейкіх родзіч папрыязджаць пазабіраюць але большасць з гэтых людзей ляжаць у гэтай зямлі па сённяшні дзень дзень хаця камяні ўжо знішчаны увезены адтуль некаторыя камяні знаходзяцца на тэрыторыі царквы там за агароджай і парэшткі якія знаходзяць таксама хавацеля некага мемарыяльнага знаку у двух гэтых скверках падзеленай дарога няма і людзі не ведаюць што гэта могілкі што там не трэба піць ругацца і сабаку выгуліваць Вось і такая вось сумная калі ты там едзеш на там у вільню ці ў прага бачыць гэты стары некропаль у нас прыязджаэйшы пагорак вось там пахавана Сергій Мяжынскі знакамітая вялікая каханіліся украінкі на яго прыязджала даглядаць хворага на сухоты жыла ў мінску та цудоўная паэтэс у нас вось там пахавана лесьборбіс адзін са стваральнікаў беларускай народнай рэспублікі ну і Іван пульгаў канешне гэта самае распіяраны імя Як ты лічна колькі правільна вось якразкі каля стражоўскіх могілкаў могілак у тэатр некалі по-моему ты быў кінотэатр э, спартак пасля э, маладзёжны тэатр зараз год э, перанеслі там же і хлебзавод не стаяў ну там стаяў з 1800 дэ бог памяці уже ну, тэатр беларускай драматургіі наколькі правильно таких месцах будаваць падобныя установы но у Мне падаецца, што кінотэатр спартак дакладна можна было засунуць кудысь у іншае месца, хлебзавод я ўсё-кі дрэвалюцыйны ён уже стаяў. Вось пытанне этыкі напэўна. Я ў дзяцінстве жыў у ваенным гарадку і мяне ў дзіцячы садак садок вазілі на станцыю метро ўсход тады. З яе пачыналася метро. Я заўжды ехаў каля тых самых усходніх могілак і думаў і нават мама аднойчы запытаўся мама, мы вось тут міма могілак на аўтобусе ездзім, а мы ім не мешаем. Вось мяне гэта ў чатыры гады мяне гэта ўжо ўражва. Калісьці могілкі, напрыклад, э, будавалі у татараў, да, мы да і хутка дойдзем на ў трох крыках пеўня ад жытла чалавека, каб ніхто не замінаў спачуваць гэтым людзям зараз ужо не так. Прытым перад татарскіх могілак ёсць э, пытанне ад слухача ці слухачкі ведаю абонент э, 0243 апошні лічбы номер телефона ці ёсць э, сведкі пра могілкі на тэрыторыі парка цівалі там у ляску стаяў вялікі крыж кажу што было нешта такое раней цівалі там адбыўся жудасны расстрэл 30 гады калі чыгуначнікі адмовіліся весці сасланах у сібіру гэтых вагонах цялятніках яны зладзілі забастовк і іх усіх расстралялі каб застрашыць супрацоўнікаў чыгункі вось іх захава закапалі побач са скота магільнікам у Вось, а потым калі будаваліся ўсе вось будынкі, якія зараз так на станцыі метропушкінскай далей да спартын усё гэта вы, вы выпалі на палмам, каб знішчыць мікробы. Вось і потым там ужо толькі будынкі знотыкі некага мемарыяльнага знаку там няма. Пойдзем далей значит у той маршруце татарскія лютаранскія могілкі спачатку татарскія гэта дзе іх, іх я так разумею таксама няма. А, яны вось якраз такі ёсць. Вось калі табе даводзілася бываць каля новага пабудаванага татарскага мячэту на вуліцы рыбаедава А калі не было то пабывай прыгожы будынак мне па ім на рускай мове будаўнік турак экскурсію па ўсіх па ёй праводзіў па гэтым мячэце На вось то там могілкі захаваліся і там такая цікава сітуацыя атрымалася што іх таксама знішаць у 50 гады але палянуюцца неяк і прыбяруць з гэтага пагорка не ўсе камяні там ляжалі камяні з надпісамі там нават агароджана адна магіла александровича пісьмен пісьменніка там ну звязда другая сусветная вайна і так же сама вось сюррэалізм беларускага асяродку калі Вось мы знаем могілкі вось александрович ён фронтавік і герой гэта магіла это мы паважаем мы ўсё астатняе побач знясем тут сабаку гуляеце гэта без праблем а Так і так яна стаіць одна магіла на ўсім гэтым грамадным пагорку вось і я я просто поражаюся таму якія мірныя беларускія татары якія насамч ось уже 70 гадоў гэта назіраюць як па могілках их продках прабачце хто-то вядзец сраць сваю сабаку яны павінны праз гэта прайсці гэта трываць яны зараз пабудавалі там мячет я так разумею таксама была ў чымсьці логіка пабудую мячет зможам паступова ну не аднавіць гэтую тэрыторыю уже не пахаванні хай сабе камяне назбіралі гэтыя камяні вось зараз я просто ўжо год таму там быў мне казалі што і зараз выклалі ўжо можна чытаць гэтыя надпіс ну, меча слова вось беларуска да цярпеліва, не толькі цярпеліва я не дачытаў што такая дзіўная асаблівасць беларускіх татараў была стаўлена да беларускай мовы многія э, былі беларускамоўныя ўсё татарскае адраджэнне 90-х засяроджвалася вакол выпуску часопіса байрам свята і газеты жыццё татарскае і то і іншы выдавалі па-беларуску разумееш а разумею а мы пасля так праехалі бульдозерам дарэчы са слоў жа так самых э, татараў пасля зносу татарскіх могілак на гэтым месцы яшчэ 100 гадоў по-моему нельга нічога э, узводзіць наколькі у нас да гэтага прыслухоўваюцца наўрад А што тычыцца лютранскіх могілак э, яны дзе О, гэта вуліца Карла ліпняхта калі памятаеш прыкладна год таму калі там прыкладалі дарогу то паднялася грамадная бура ў сМ,і, калі там ёсць такі скверык, дзе стаіць дзіцячая пляцоўка, гуляюць дзеці. Вось і там прыдумалі пашыраць з двух чатырох здаецца палос дарогу. Вось і там пачалі зноў зямлі даставаць косткі і над магільныя пліты я нават хадзіў, фатаграфаваў. Вось гэта ўсё частка там і кірха была калісьці лютэранская стаяла маленькая это ўсё культура гэта ўсё ну просто зараз чалавеку які жыве мінску не зразумець что такое шмат нацыянальныя там горад то на краіну да ты прыязджаешь там у Амерыку да там ты кажаш сёння не зразумець як мне здаецца як раз таки сёння э, той самы час калі ка там зразумецьці разуме Олега ты ты Ну як ты можаш зразумець як з кніжкі прачытаўш але ты не зразумееш як там бабуля якая бачыла там габрэю да вайны да там у татара ўхадзіла там гуркі купіць да там да габрэю па мяса кашэрная Вось но ну, мы ўсё адно мы не напэўна і не зразумеем Ну немагчыма жывучы жывучы у э, аднаканфесійным горадзе да ну канфесійным сесіся адны беларусы жывуць ну амаль што адны да вось немагчыма зразумець як у мінску раней было палова габрыю насельніцтва як там 10 процентаў былі татарамі на ну, вось і былі лютаранне да там былі э, ну в нету прадуж давно забаранілі вось што горад быў іншы ён быў каларытны было шмат культураў шмат святаў шмат моваў гучала на вуліцу і там зараз ну для людзей там ну татарскія могілкі там монгол татар напэўна пахава надо там лютараня шо у нас робяць немцы да вось таму і ну там няма помнікаў візуальна там нешта дзесьці капаюць не ну дзяку Бог што журналісты ну, вось паспрыялі таму што пра гэтую мясціну згадалі вось але а, ты той менск да 17 -го года нават да 1941 -го года ён усё-кі зусім і меншы іншы чым той які мы маем зараз працяг гэтай тэмы так здараецца што рано ці позна мы ўсе пачынаем жыць сярод могілак э, горад разрастаюцца могілкі які былі некалі на ўскраках яны э, перабіраюцца могілак, ну можна так сказаць у выніку аказваюцца бліжэй да цэнтру як жыць на твою думку адзін другому не перашкаджаць есть такое цудоўна свята беларуска дзяды называется ёсць яшчэ радаўніца можна два раз нават ездіць Крысці у беларускіх вёсках гарадах была такая традыцыя што калі вы прыязджалі на стары некропаль вас там пахаваны былі сваякі напрыклад то вы прыбіралі не толькі магілу свайго сваяка ці сваяку а прыбіралі яшчэ дзве магілы якія былі па суседстве справа злева а і у гэты год у вас не атрымалася прыехаць наступна ваших суседзяў але могілкі прыбіраліся даглядаліся таму што я шмат дзе чытаў што могілкі гэта люстэрка грамадства наколькі яны дагледжаныя прыбраныя туды ходзяць людзі на экскурсію просто пагуляць так вось паўзгадваць нешта памаўчаць падумаць на вось нельга гэта ўсё выкідаць ну зусім зусім нібыта гэтага гэта няма вы выкідалі 70 гадоў пабачылі што з гэтага атрымалася то Вось, і мы бачым за мяжой паспяховыя прыклады, калі могілкі працягваюць у прамым сэнсе працаваць на сучасную нацыю, Таму што мы ўзгадываем, хто на іх пахаваны, мы ўзгадываем, што яны зрабілі для этой краіны, мы шануем іх, ушановым іх месца памяці, а не тое, што яны там пыльнягом парасло і невядома, хто тут ляжыць. Мушу сказать, что наше подорожье с Павлом Дюсековым по воле завершается, или покуль тебе еще не отпускаю, про паузу вернемся, и маю тебе еще несколько коротеньких пытаний. Добро. have to say. I'll stand by you and do whatever you have to do to get it out and not become a reactionary to hurt the ones you love. You know you never meant to, but yeah, yeah. oh yeah, yeah, yeah. And be whoever you have to be. I won't judge you Sing whatever you have to sing to get it out and not become a recluse about your house. Come out. яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадую, што гулялі сёння па мінскіх некропалях з палом дзюсеквым, але павел час на развітанне перайсці да мінска сённяшняга для цябе сённяшняга для тваіх адносінаў са сталіцы беларусі чым для цябе мінск пахне альбо з якім пахам асацыюецца не задумаўся крышча Я сейчас прыклад прывожу скажем э, у парыжы пах круасанаў у рыме пах кавы а ў мінску чым пахне для цябе мінск не адкажу тебе на пытанне у такім разе які колер твайго мінска блакітная неба люблю калі блакітная значит будзе добра надвор'е на экскурсі ну, это крытка бывае наведаеш я все яшчэ памятаю той ванільны пах на ракуска калі там яшчэ працаваў хлеб завод у Дарэчы так я ж зараз аж у нос так убіўся гэты пах а гук мінска для цябе які напэўна машыны які ездзяць па вуліцу увесь час смак мінску вось прапах ванілі узгадаў ну хай будзе не ведаю давай нарчанскі хлеб з гадамі які настражвацца пякуць але не тое нарчанскі ўжо хлеб а ну гэта а, ну, такая, <laughs> так ага. якое месца ў мінску стараюся абыходзіць акрамя праспекта незалежнасці ты казаў ці ёсць такія месцы можа няма ну можна курапат я завітваю не так часта як бы хацелася там што я пакуль думаю як не з гэтым месцам працаваць помніка каму ці чаму на твою думку не хапае мінску Камілі Марцінкевіч, дачцы Вінцэнт Даніна Марцінкевіч, цудоўнай піяністцы, рэвалюцыянерцы, педагогу вельмі не хапе. Павел, дзякую табе за экскурсію. Нагадаю, што сёння шпацыравалі па сталіцы з гісторыкам экскурсаводам Павлам Дюсекавым. Дзякуй да пабачэння. Broken hearts. And if it never ends, then when do we start? I'll never leave you behind or treat you unkind. I know you understand. Oh, oh. and with a tear in my eye, give me the sweetest goodbye that I ever did receive. beating of my heart. I'll never leave you behind or treat you unkind. And I know you'll understand. Yeah, yeah, yeah. And with a tear in my eye, give me the sweetest goodbye.